Exercise B. Famille or Gisla. Answer according to the family tree. Use the short form of the pronouns used as possessive determiners where possible. Model, you hear. Sauveur, c'est cousin Jean. You say. Non, c'est pas cousin, c'est frère. Let's continue. Yun. Yvonne, se kouzine zon? Non, se pa kouzine li. Se sel. De. Jacques, se bofrel a men si? Non, se pa bofrel. Se ma il. Trois. Anitin. C'est grand bébé Non, c'est pas grande lit, c'est maman. 4. Olivia, c'est petite fille, c'est Non, c'est pas petite fille, c'est madame lui. Sal, c'est papa Yvonne? Non, c'est papa c'est se mon Oui. Six. Ovidia, c'est maman Anita? Non, c'est pas maman. C'est bel mel. 7. Sove, se pitit Anita? Non, c'est pas pitit li, se nevel. 8. La mesi, c'est set idiots Non, se pa fel, se ma tant li.